Oye, sin más preámbulo, lo que estaban esperando toda la noche. Underground, los ratrilleros, los superhéroes, King, el máximo. i él entró con mi descendencia. King J, J. King, The Maximal. J. King, el Maximal. Ese es el producto del sacrificio y la perseverancia. ¡Viene Puerto Rico! ¡Oye! ¡Oye! Carolina, San San Dulce, Bayamón. Sí, ¿sabes ¡Oye! ¡Torpila! Puerto Rico entero en la este casa. el este Ponce, ¿ok? Dos o tres años. ¡Oye! La delicia. <laughs> Esperamos lo suficiente. Sí. Nuestro turno. Y ahora nos toca a nosotros coger la tutela. Así que agárrese con los superhéroes, los líderes de la nueva escuela. Quiero agradecerle al Todopoderoso por darnos la oportunidad de ganarnos la vida como nos gusta. Oye, mi música es dedicada para todos ustedes, el mundo entero. ¡Oye! ¡Changa, changa, changa, ¡Dile! ¡Dile! la noche Dale pa' la calle con tu combi vacila, tía. Y deja ya la changuería. No, cayó la noche en tu casa todo el día. Tú lo que tienes changuería. Ay, dale pa' la calle con tu combi Si Sigue con tu cuenta lo que yo le meto bien violento a lo que yo el motor caliento y te saco de la Dice y te motivo al ritmo de la música que yo le meto. Que te pa' que baile. No te libera tu mente, nena, que te tengo cosas buenas. Olvida tu problema, tu macho y los miles. métele sin pena, nena, que estoy libre de contenido. Póngase Lucía. Esta noche yo la hago mía. tumba ya la changuería porque yo sé changa, Mi nena. triste si te enfanga. ¿Y cómo dice? Eso es. Y volviendo al tema. Changa, changa, changa. Mi nena. Es triste si te enfanga. Morena. Vamos a la acción. Cayó en la noche en tu casa todo el día. Aborrecía. Tú lo que tienes chanquería. vayale pa' la calle. Con tu y la tía. Y te décate a la changuería. Woman. Changa, changa, changa. Changuilla. Changa, changa, changa. Y pasala, pasala Changa, changa, changa. changuilla. Yo quiero que me pasen la changuilla. Eh, eh, eh, eh. J. King el máximo Oye, ¿qué es la que hay, mi gente de Tampa? Primero que nada, muy buenas noches. Bien contento de estar los superhéroes aquí con ustedes presentes. Oye, y Oye, venimos puñeta, a perder ya duro. Una bulla boricua que hay aquí, coño, los boricuas, hostia. Mira. ¡Vamos Oye, voy a pedirle un favor, por favor, suban a esa pista que yo quiero ponerle a esas nenas. A ponerle a esas nenas a perrear bien duro, que se sudan el pelo, olvídate la ropa. Oye. A, los que tengan trenza, olvídate la trenza, súdala, ponte Blanco, duro. Alto calibre de show, el <laughs> caballote. El, el estrenapalo. Vamos allá. Bueno, vinimos a lo que vinimos y es a trabajar un poquito y a darle un poquito a nuestra mela para ustedes y los queremos mucho y este tema es dedicado para todas esas nenas fulanas de tal, ¿ok? Dice, plop, plop, plop, plop, plop, Oye, Jaidoli. Y las nenas en la disco, piden los Que ya estoy desconectado. Y que los pasillos full, yo digo que Red Y otra vez estoy enamorado. Y la nena rebota en la disco, pídele la tragos. Que ya estoy desconectado. Y traje los pasillos full. Full, y otra vez estoy enamorado. Ay, perro, dile la fulana. Fulana de tal. Que te me acuerdo de ella. Su amor es letal. Ay, dile que estoy, que yo corré la última vez. Y te grito al calle. Ay, que me cogiste picao, no sé qué más claro. Me cogiste embollado y del humo que suelta tu silueta obligado. Y guau, guau, guau, guau, este caso cerrado. Descontrolado. Para hablar que claro, me tiene embollado. Y con tu movimiento me tiene viciado. ¿Y sabes qué? Por el piso tirado, guau. Ella quiere que me quede arrastrado. veces que me dejó Corillo al callao. Tenía pinta santa. Y yo me comí la feca y me fui de janta. Con tremenda bandolera disfrazada de muñeca de esta para culera. en la que sacan el instinto animal. Y, y la agarré por detrás. Se me y no la quise soltar. Como que me jugué y no me acuerdo de más Que me hizo esa mujer? Que me la quiero encontrar. Y yo me le pegué. Y la agarré por detrás ahí mismo se me dio y no la quise soltar. Yo como que me junté y no me acuerdo de mandar. ¿Qué me hizo esa mujer? Que me la quiero encontrar. La nena rebota en la disco, pide el otro trago que, ya estoy desconectado. Pero, y tragué los bolsillos full. Ay, otra vez que estoy enamorado. Pero dile a la fulana, fulana de tal. Que ni me acuerdo de ella, su amor es letal. Ay, dile que estoy pelado por recinta. La última vez que el DJ gritó es callao! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? <laughs> Espérate, déjame verme un poquito de juguito de manzana de este. Manzana. Está bueno. Saluda a la gente que nos trajo jugo de manzana. Mira. Era. Oye, ¿dónde están las nenas? Las nenas, aquí, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres. ¿Y dónde está el corillo, el corillo, el corillo, el corillo, el corillo? para, para. Ustedes me van a decir que en Tampa los hombres, mujeres. ¿Qué pasa? No se dejen. ¿Dónde están las mujeres? Mira cómo yo te ¿Dónde está el corillo? bien. <laughs> Oye, pero ok, ya que tú dijimos, dijimos mujeres y hombres, ¿en dónde están los satos y las satas? Oye, esto es bien sencillo ay mami no se ponga fina, que yo conozco tu manía, después de par de copas tú corres por la mía, Ni que chica fina, desde que llegaste a casa. Eso va, Desde que me eh. los eh. curros y te metas bien duro. Sate. Que no vayamos la loca y nos toquemos poco a boca. Oh. Lo que tiene Y yo ya un espía, me llanto cuanto choque me da tía. noche soñé Mike que me gemía. Mientras te comía la cofalía Pero Mike pichón, que los sueños son los sueños. Yo veo tu cartera Luis Putón. A mi pantalón. Oye, a ella le gusta el caco porque me pongo sapo. Bailándole para ti se le van los malos ratos. A ella le gusta cuando yo la maltrato. Ay, no se vuelva a curro y te me está bien duro. ¡No los oigo! ¡Este bombo me está bien activo! ¿Cómo dice? ¡Eso es puñeta! Para los curros y te me está bien duro. ¡Santería! Que nos vayamos a los y nos toquemos poco a poco. ¿Sabes qué? Yo sé que se parece a changuería. <laughs> el Pero mi gente, bueno, bueno, antes de seguir con esto, de verdad que queremos darle las gracias por el apoyo de corazón. Gracias por el apoyo que nos han dado. Gracias a todos ustedes. Estamos aquí. Esto es para ustedes, de parte de nosotros. Regalito. Que yo sé que a ustedes les gusta. Cachete, cachete. Oye. Viene, viene, pide tu CD. Era. Coño, no me dieron un CD para yo tirarlo. Santa Cruz llegó temprano, ah, coño. Buen día, no me dejaron tirar un CD a mí. Porque Eso fue <laughs> mucho amor de nosotros. Mira, dame uno para yo tirarlo, aunque sea uno. ¡Uy, nada! ¡Oh! Eso es, cabrón. ¿Estás contento? <laughs> Era, oye, ¿dónde están las nenas solteras, las mujeres solteras, solteras? ¿Dónde están las solteras? Mira, mira, ¿dónde están las mujeres solteras? Está preguntando el hombre. No, no, no sean embusteras. Para, para, para, para, compadre, compay, compay. Esto es serio, una pregunta seria. Nosotros somos unos tipos serios. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Saben qué? ¡Son fecas! ¡Todas tienen novio! <laughs> Bienvenidos al show de las paqueteras, las embusteras y todo lo que termina en era. King y el máximo. ¡Oye! y el Maximal. ¿Y tienes? que me pone en tensión. Algo me envenena. Que cuando voy a pegarme viene un tipo y se le pega. Y que tiene esa nena. Que me tire y que me jale y que me pone en tensión. Algo me envenena. Que cuando voy a pegarme Sencillo. se le pega. Ella tiene novio. Porque ella tiene novio. Boyfriend, ajá, eso es así. Ella tiene novio. boyfriend, boyfriend. Ella tiene novio. Boyfriend, ajá. Y se me cayó todo con esa nena. Y llegué a la barra y estaba buena. Y de repente llegó el chubac y la coge por las cadera. Ay, y se me cayó todo con esa nena. Y llegué a la barra y estaba buena. Y de repente. Chubaki y la por las caderas. ¿Que llega quién? Llegó Chubaki y la por las caderas. ¿Que llega quién? Llegó Chubaki y la por las caderas. ¿Que llega quién? Llegó Chubaki y la por las caderas. Ah, cabrón, llegó Chubaki y la agarró, ok. Pero tú sabes lo que me pasó a mí. Dímelo. Pero qué mala suerte la mía. Yo que con ella quería, yo que pensé que era mía y que esta noche la tenía. Ella me miraba, se meneaba y me seducía. Ella me miraba y me acucaba y se ponía lucida. Pero se me cayó. este perro se soltó, la gatita se vino y un beso violento O media vuelta pa' la barra para entenderlo los lechón. Que la nena se me amarró. La bandolera se mandó. Después que Cucu me saqueó, se me fue y solo me dejó. La se quilló. Porque pues remedio, otro bloco, otra y de nuevo el vacilón. Ella tiene novio. Porque ella tiene novio. Hoy venga, eso es así. Ella tiene novio. boyfriend, boyfriend. Ella tiene novio. Boyfriend, ajá. Ajá, ajá. ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Oye, ese es dedicado para todas las embusteras que dicen que están solas y tienen un grillete en el pie, ¿oíste? Oye. <laughs> Embustera. Pequera, embustera, paquetera, los de la nueva era, dile algo con fuego. para el demonio. Yo no me quiero casar, no me gusta el matrimonio. Oye, ah, <laughs> no, sé, no me acuerdo. <laughs> Mira, yo no me acuerdo de eso. Mira, mira este. yo tengo una gatita que ya sea jodica y le dicen. En verdad. Ella no discrimina y se trete encima y le dicen le dice la parte bicho, le dice la parte bicho, le dice la parte, dice le dice la parte bicho, le dice la parte bicho, le dice la parte bicho, le dice la parte, le dice la parte, le dice la parte bicho, au. Aunque tú digas que mis canciones son una porquería. Tú jebas se las perrea todo el día. Y que se joda que tu novio diga que mis temas son una mierda. Él es un cero a la izquierda. Eh, eh, eh. A te este pasó en la lengua. la cura pal venga. Y en mi ponce dicen que está pende esta masa a Carolina también. El bella que está en casa. A los ponceños me la sabe más. Yo tengo una gatita que ya sea josica y le dicen. Ella no discrimina y se te trepa encima y le dicen La parte bip bicho Yo tengo una gatita que ya sea josica y le dicen La parte bip bicho Oye, yo no me acuerdo de mi parte Oye cabronar contigo. Saludos, Ñaña, no pudo venir porque está enchuleteado, oyeron, Ñaña, Ñaña, cuando vea este video se va a encojonar. Ñaña es nuestro nuevo artista, es mudo y lo único que dice Ñaña, por eso se <laughs> llama Ñaña. Pero viene con unas letras cabronas, ya verán. Sí, todo, dice ñaña, pero la letra está cabrona. <laughs> Era, oye, yo quiero saber dónde están los descontrolados de trampa, los descontrolados, los descontrolados. Oye, esto es para que se descontrolen un poquito más. Y para que canten con nosotros. Déjame ver si yo me acuerdo de esto, dice. Y ando, y ando, y ando, con la maravilla y con mi compa rastrillea. ¡Ey! de guapa salvo, pasar, voy a pasar, voy a entrar, <laughs> mamá. No, no, si Y siéntela. ¿Y cómo es? Y entregate al ritmo del momento. ¡Ustedes mismos! ¡Nos fuimos, Tampa! Y negra, cambia el movimiento los links, que Nosotros somos el centro y ese el me tiene contento. Y lo mejor de Ponce, después de tiempo, mi mami te controla un poco en notao. Mami ready, pase el gambacho, se calao Maximela y Arcángel, con Tony Len, Len, Len, Camilla del del chupao. Tu dulce mi, bombón, menia lo que cargan en eso. Ya y Tony, ya reggaetón no te pare. Música que activa, que hace que tu cuerpo baile. Palante la antipatra, conmigo. Pensate conmigo, pa'lante y conmigo. ahí, flaco. Yo quiero que esta gente cuente en el coro bien duro conmigo. la. Que lo cumple. entregate al ritmo del momento. Ustedes mismos. Oye. Y ella pide acción. Oye. Ya que mi gata se va toa, con mi música se descontrola, se activa y lo baila sola. Ella con par de palos se prende y se, me acalora. Ella solo pide pasión y, no se enamora. Y si te sube más, de calor que sube, no te Póngase déjate llevar de calentón. Y no se te al bailar, dale, pégate a mi pantalón. Deja que la sensación te saque de control. Lo pedía. Yo te lo voy a dar. ¿Qué cosa? Eh, eh, eh, y un descontrol total. Siente la vibración por dentro y entregate al ritmo del momento. Ustedes mismos. Y ella pide acción y que entre por un su momentito, cuerpo. Un momentito, un momentito. Mis amores, díganme feliz cumpleaños a Rose y por favor. Cántenle la chumbera remix. ¿Qué es esto? ¿Qué? Happy birthday, mi corazón. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos más. Si tú eres chumba, yo te voy a defender. ¿Cómo es que dice, compadre? Ok. ¡Chumba! Oye, ella es zumba, pero la tiene grandota, ¿oíste? Dice que está fronteando con los maones de bulbu. Mami, yo te zumbo sin rumbo y te, tumbo diciéndote. Lo que Seiko me dijo que te dijera. Que supuestamente a ti. Ay, ese traguecito a ti ya no te va. Ya no te va. Poco te quedes de batutea. Ya no te pega. Maoncito pesado, ya no te queda. Date falta Lo que tienes, senda. Ay, ese traguecito senda Ok, para, para, para, para, para, para. Yo la voy a defender. Defiéndela. Por ahí viene bien Guilla. Porque aunque no tienen atrás, por al frente está quebra y de arriba está sobra. Son, doble D. Más un carita angelical, la combina al caminar y no le hace falta el baile un buri grande. Ella se lleva el que queda cuando tiene hambre. Aunque el le quede como si tuviera pampe. Ella se lo tumba, ella, ella fue Una chata onda. <laughs> y ese traguecito a ti ya no te va. Ya no te va. Poco te quedes XY de batutera. Ya no te pega. un cinto apretado ya no te queda. el falta. ¿Qué te tienes en ta cumbia? En ese traguecito a ti ya no te va. Ya no te va. Poco te quedes XY de batutera. Que no te pega. un cinto apretado ya no te queda. te falta. Ya no te tienes en la chumbera. Chumbera, chumbera, chumbera, chumbera, chumbera, chumbera, chumbera, chumbera. Ok, para nuevo, no lo sabemos bien todavía, pero ya mismo. <laughs> Mira, oye, compa, ven acá. Compay. Mira, yo le voy a dedicar este tema para el corillo. Este tema es del corillo. Porque yo tú sabes que siempre hay una que otra gata que está pendiente a uno, los chelitos y a joder con uno, ¿verdad? Pero un no de eso no me No todas, no se vayan a enfogonar. Si no eres tú, no te enfogones. Oye, combo, cuando venga una nena a truquearte, tú le dices, naki, naki, baby, para ti right now, oíste. Sos charlatana. ¿Viste? Nosotros no teníamos que cantar ese tema porque yo no sabía si se lo sabían aquí, pero en verdad que eso es como un desahogo que yo le digo una puta a Yo de ti no quiero ni un beso. No quiero nada. Yo de ti no quiero un centavo. Óyelo bien. Yo contigo no quiero nada. Yo lo que quiero es que te vayas pa'l carajo. Y yo de ti no quiero ni un beso. No quiero nada. Yo de ti no quiero un centavo. Óyelo bien. Y yo de ti no, no quiero nada. Yo lo que quiero es que te vayas pa'l carajo. Y naki, y se acabó lo que se daba. Y entendiste, mamá. Y no pierdas tu tiempo más, que para ti no hay nada. Sigue tu camino derechito sin mirar pa' qué Que yo de ti no quiero saber más nada. la puche y arranque Contigo mami no me pago más Que ya ni una más te voy aguantar Sigue contando los minutos y siéntate esperar Que te lo juro que en mi mundo tú no vuelves a entrar Naki naki aquí no hay nada Y naki naki Y se acabó lo que se daba Y naki naki Y entendiste mamá Y naki naki Y es que le cua Y es que le cua Y es que le cua Y es que le cua le Oye, yo quiero brincar ese jondón. Oye, <laughs> Tú no quieres que yo te tire al medio. Yo no quiero cantar esa mierda canción. Está bien, pues ok, pues vamos, a hacer esto. Vamos a zumbar esto. Yo sé que ustedes se lo saben ya. Yo sé que esto brincó el charco. Esto es dedicado para todos los rastrilleros, pero esta es la segunda parte, ¿oíste? Oye, oye, el ritmo con la madre de todos los tomates, con todos los cantantes del género, ¿ok? No le voy a decir nombre porque nos acaba la canción. Y vamos a ir, oye, oye, me dice. Ay, Dolly. Y mami, estoy cansado de decirte, ya no quiero irte, me cansé de tú. Y me esperan ocho gatas, ready con la placa gritando. Y mami, mami, estoy cansado de decirte, ya no quiero irte. Pelea. Y me esperan ocho gatas, ready con la placa gritando. Y mami, mi flow que baja rock Dice y, otra vez te pasa el rati. Vuelven los perros como la si. Los que te sacan lo de sexy. Volvió tu baby en la secuela. Te vuelvo a sacar la rastrillera. Ya empezó la candelera Llegaron tus donitos Lo que la presión te altera. Llegaron los que hacen que tú cojas carretera. Ella. Venga, en el maón. con trepa en el taco, yo un conto de amiguita buscando vacilón. Le llega donde la estamos montando y yo mango. Vuelve pues y te pido que te tapes, mami. Jugate, dale, ven y zumbate. Ey, después que cante Tengo un after party, va a calmar tu tentación. Vuelve pues y te pido volvió tu adicción. ahí, dulce como panqui. Rastri, rastri. rat, rastri. Y rastri, Y otra vez te pasa el rastri. los perros como la silla. Lo que te saca lo de sexy. Rastri. Vuelve tu adicción. Ay, mami déjame me toca ahí nada más. para para ver si para tú sabes cómo esto. Oye, mira, yo quiero que esto salga a Puerto Rico, el apoyo bien duro. ¡Puerto Rico, una bulla! ¡Bulla una Puerto Rico! ¡Bulla una Puerto Rico! Ah, ahora para ver si están despiertos, ¿eh? Chojo charlatanes. <laughs> Mira, compadre, vamos a hacer esto. Bulla una tampa. Una tampa. <laughs> está grabado, tranquilo, que eso está grabado. Bulla una tampa. Oye, vamos a hacer esto, compadre, porque yo sé que las nenas están activadas y yo quiero dedicarle este tema a todas las nenas que quieren un besito en la boca, ¿ok? Y acuérdense, los superhéroes Cisco. Y no es feca, oíste. Con Universal, oíste. A romperle el culo a todos los cantantes. Dímelo más, dime qué tú harías. Sin la boca yo te besaría. Ay, dímelo, dímelo más. déjate ver ¿Qué es lo que quieres saber. y mami, dime más. Si que a ti te besaré en la. Y me derrito y en tu mano. Y no en tu ropa porque el sabor de tu vida me provoca, te cuesta loca y loca. Ay, mami, dime más, si a ti te besar en la boca. Y me derrito yo en tu mano y no en tu, ropa. Porque el sabor de tu labios que me provoca, y la cuenta loca y Dame loca. un piquito de bemba, que yo tengo lo que quieres pa' que se entretenga. yo sobre tu par de pesos de lengua. Si tú quieres humo, dale fuego pa' que prenda y usted se me encienda. Ay, mami, contenta. pa' ponerla bien loca. Ay, pa. tu boca. Y después frente pone el que te llega el maite, dos o tres El Le pido su lighter. Ay, se envuelve Y pa' ponerla bien loca. Ay, mami, regálame esa tota. <laughs> Oye, Tampa, bien fácil que se la sepa conmigo. Uh, la, la, la la la la. Y par de round no sé si llame. Y es que pues, te tengo una pregunta. A ver si no se asustan. Ay, mami, dime más. Sin yo a ti te besaré en la boca y me derrito yendo en tu mano. en tu ropa. Porque el sabor de tu labios. Que me provoca. Te cuenta loca y loca. Ay, mami, dime más. Sin yo a ti te besaré en la boca y me derrito yendo mal Y no en tu ropa. Porque el sabor de tus labios que me provoca, te cuenta loca y loca. Hey, te eh. cuenta loca y loca. Hey. Te cuenta loca y loca. Hey. Te cuenta loca. Oye, que no me sirve la boca. <laughs> Era Tampa, de verdad que gracias por el apoyo. De verdad que estamos bien contentos de estar aquí con ustedes en esta noche. Oye, los veo todos sudados, eso es bueno porque estamos perreando, estamos activados. Mira, mi gente, ya nosotros nos vamos. Ya nos vamos. De Trap Spot de la Party, ok. Eso fue lo que me dijeron ahora. ¿El qué? ¿El qué? El Trap Spot. ¿El Trap Cup? Ah, qué te gustó Ok, bien sencillo. Tampa, no es Navidad todavía, estamos cerquita. Pero vamos a reventar a todos los cohetes. Yo tengo un par de amiguitas que son bien que son. Una super, super, duper, mega, super al garete. Ella aprende con besitos y dale, dale, pom, pom, que la nene siendo cohete. Mírala, mírala. Y mírala ella se suelta, ella revienta. Pues claro, si un cohete. Y mi novia más puta que la tuya. Este es el remix de todo. Mi novia más puta que la tuya. Este es el remix de todo. Es la y Que se activen los cohetes. Esa lo que es. Parece que está buscando que yo le dé tu y esa gata lo que es, Siendo cohete. Parece que está buscando que yo Mira que la fuerte. Por allí por la Y por ahí viene Katy. Con su corte se quita aquí reventando en todos los bombos, pero conmigo. Naki, naki. Tú, desde negrita que esto está fácil con derretir. Dale, abre el parking. Que ya está todo y te toco el pasimela. Y con tu boca hueca y tu mente vuela. Ah. Ella se suelta y se monta a capela. <laughs> con su boca que le dicen Petardo y a la amiga de la esquina que le dicen cherry Bom Bom Bom. Tiene otra que le dicen al paso Petardo de patronales. Siendo fuego calentón. una prima que le dicen Petardo y a la amiga de la esquina que le dicen cherry Bom. Jerry Bom Bom Tiene otra que le dicen al paso Petardo de patronales. Siendo fuego calentado Esa gata lo que es. Siendo cohete. Uh. Parece que está buscando que yo se lo emburrete. Siendo poeta. Que sacaste lo que es, siendo cohete. Parece que está buscando que yo se lo emburrete. Sendo cohete. Bueno, mi gente, llegamos al final del show de nosotros ahora. Nos despedimos con esta, con mucho cariño y mucho amor. Yo no sé cómo vamos a cantar esta canción porque yo ni me acuerdo de cantarla. Pero vamos a tirarla como quiera, Maximela. Dile lo que vaya a hacerle. Dile que va Nos vamos dos años para atrás. Nos vamos como siete años para atrás. Siete años para atrás. ya lo verdad. Oye, pero es bien sencillo. ¿Dónde están los rastrilleros? Esa. Ay, yo me creí que era la otra. <laughs> era. Estamos más o menos para el mismo tiempo. Es lo mismo. Oye. Y yo le canto bonito. ¿Cómo? Necesitamos más ánimo que sea el último tema, puñeta. volanta tu amelache. Quiero decirte una cosita más. Y es que yo no quiero más pelea. Olvida que déjate llevar. Déjate llevar. Dale mami, vengi, Rastrille. Quiero decirte una cosita más. Y es que yo no quiero más pelea. Olvida que déjate llevar. Déjate llevar. Dale mami. Ratri, rastri, rastri, rastrillea, rastri, rastri, rastrillea, rastri, rastri. ¡Como máxima! Esta noche fúgate, de tu casa escápate, cogí así cálate. Relájate, fuma y actívate, dale mami, suéltate y rastriguea, dale gata perrea, te luce porque sabe que lo tuyo me juguea, le voy a dar pam pam, al botón de tu batea, tus ojos te chotea, ya sé que tú deseas, todo el mundo, venga tu falda, mi pantalón, sé que te gusta la sensación, y si pelea, rastriguea, y yo le canto bonito, ¿cómo? Y a tu burillo invita a ¡Ay! <laughs> Para darle solito. Y en volanta tú me la llevo. Y Randy Rastri, rastrillero malo. Bla, bla, bla. Oh. Hay obligado nado. Busca la cucala y, y encajale el palo. Co que la que sea. Y métele mano. ¿Y que tú quieres? Rastri, yo En la puerta yo le pongo pestillo. Y me guillo. Aquí casi todo el mundo. Tiene Pa' los moteles. Rati, Rati. Rati, Rati. Oye, y después de aquí, ¿pa' dónde? Pa' los moteles. Y después de aquí, ¿pa' dónde? Pa' los moteles. A chingar, a A chingar, a A A dormir y a descansar. <laughs> sí, sí. Sí me imagino que yo quiero que esto brinque el charco y llegue a Puerto Rico bien duro. Quiero decirte una cosita más, eh, que que yo no quiero más pelea. Por mi viaje déjate llevar. Eh. Pues dale, mami, ven y rastrilleja. Rastri, rastri. Rastrilleja. Rastri, rastri. Rastrilleja. Rastri, rastri. Rastrilleja. Rastri, rastri. Rastrilleja. ¡Dame una bulla! bueno, mi gente, esto es todo por nosotros, a menos que nos pidan una, que es lo que vamos a hacer, y ese es el truco, ustedes saben cuál es. Vamos a hacer que nos vamos y ustedes dicen otra, otra, otra. Pero espérate, deja que me vaya, espérate, espérate. Otra. Espérate. Ahora, ahora, ahora. ¿Usted quiere otra? Yo no escucho, <laughs> Tampa. Bueno, este es tu Yo no escucho. Todas las mujeres que se pintan el pelo, ¿ok? aquí nos fuimos con esta. Oye, mira, no importa si eres colorada, pelirrubia, pelinegra, pelicastaña. Oye, usted se pinta el pelo. Dile. Y le hago la pregunta, disculpe la curiosidad. Y pega con tu caramelo. Y me atrevo. Chequearlo a ver si es natural. Usted se pinta el pelo. Y le hago la pregunta, disculpe la curiosidad. Y pega con tu caramelo. Y me atrevo. Chequearlo a ver si es natural. Ay, mami, tiene colora, colora, colora. Ay, mami, tiene colora, Y colora, colora. Y de los pies la cabeza como en la pila labial que usa cuando me colorar Colorar, colorar Y a mí me gustan colorar Colorar, colorar Y de lo que es a la cabeza, nena, como en la pila labial que, usa cuando de que yo tengo una duda A ver si tú te sueltas. Conmigo a lo natural como me vaya a Y cuando tú estés suelta, algo tengo que chequear, mami, póngase a volar. Ay, mami, quiere Y colora, colora. Ay, mami, quiere colorar. Y colora, colora. Y te lo queja la cabeza, nina. Como en la pila vial que usa cuando me besa. Colora, colora. colora. Que a mí me gustan colora. Colora, colora. Y te lo queja la cabeza, nina como en la pila labial que usa cuando me besa. Oye, antes de despedirme yo quiero decir algo. Primero que nada, Puerto Rico, estamos en una situación bien jodida, bien difícil. Y estamos bien descabronados. Vamos a mantenernos unidos. Cero matanza, cero mierda para esta Navidad. De que los puertorriqueños unidos le rompemos el culo al mundo, ¿ok? Así que Dios me los bendiga y los quiera mucho. ¡Feliz Navidad!